Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero, yo te lo hice y bye bye, nos vemos. Soy soltero, y hago lo que quiero. Soy soltero, y hago lo que quiero. Dicen que las putas al final son más finas, yo una turraca y yo un matatam, tam, tam, pam, plara, pam, pam, pam, pam. no yo sé, huele rata tata tata tata tata Si tú quieres te lo meto en la tata tata tata como champaña. te lo voy a meter, te lo voy a meter, te lo voy a meter, meter, meter, te lo voy a meter, te lo voy a meter, te lo voy a meter, meter, meter. Me lo va a meter, me lo va a meter. Esta noche tú no te me salvas, te cuesta durísimo, te cuesta durísimo, te cuesta durísimo, te cuesta, te cuesta, te cuesta durísimo, te cuesta durísimo, te cuesta durísimo, con esta calva. Si tú no me quieres, eso no es problema, tengo tantas gatas en la lista de perra, tengo tantas gatas. Tengo tantas tengo tanta gata, gata. Tengo tanta gata tengo tanta gata tengo tanta gata, gata, gata. Pido un reggaetón, esa es su medicina. Pido un reggaetón, pido un reggaetón, pido un reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton. Pido un reggaetón, pido un reggaetón, pido un reggaetón, ton, El que la pone a